I quan sentim aquesta sintonia els dijous a l'Avui serà millor, és moment de parlar de cinema. Cada setmana tenim amb nosaltres en Sergi Calla. Sergi, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Què, porta, què portes avui? Avui porto una mica de tot. Ara estem una en un... mica de tot? Sí, estem en una època que va arribant ara de tot, després del post-estiu, que era tot així molt comercialot i ara arriba una mica de cada. Començarem per uh, una de les pel·lícules més interessants aquesta setmana, potser no és la més comercial, però sí la més compromesa temàticament. ¿cuántos años tienes? Ocho. Como yo. ¿Por qué llevas pijama todo el día? Los soldados nos quitaron la ropa. Mi padre es soldado, pero no de los que quitan la ropa a los demás. Es un campo de trabajo. Están ahí porque son el enemigo. ¿El enemigo? Lo único que necesitas saber de mi trabajo aquí es que es muy importante para nuestra patria. El trabajo que tu padre hace aquí es historia, historia viva. ¿Te pasa algo? No encuentro a papá. Soy un soldado. Los soldados luchan en la guerra. ¡Eso no es una guerra! Es una parte vital de ella. Se supone que tú y yo no debemos ser amigos. Tenemos que ser enemigos. ja saps de què va això, no? Això em sona, eh? Sí. Aquesta t'agradarà tu, eh, que sí? Sí, sí. Bueno, no ho sé. Clar, Com després de veure. el llibre, es tracta del noi del pijama de ratlles. Exacte. Una adaptació, veig. Una adaptació de la novel·la de John Boyne, que porta, no sé, molts mesos, tots els mesos... Eh, Algun la... any ja, sent número 1 a les llistes de vendes. Exacte, és un dels llibres més venuts de, de no sé, de sempre. És que no he mirat exactament en quin rànquing està, però és un llibre que porta molts anys venuts, i que, bueno, se'ls explicar la història aquesta d'aquests nens, mm. un que és un fill d'un militar nazi, l'altre es troba en un camp de concentració i es troben cada dia a la, una a cada banda de la reixa del camp de concentració per jugar per jugar i clar, una mica és la metàfora de que al final a les guerres qui surt més perjudicat és qui menys culpa té, en aquest Exacte. cas els nens jo m'he llegit el llibre i m'ha agradat molt haurem de veure què passa amb la pel·lícula el llibre és, és molt interessant perquè és des del punt de vista del nen -huh. i és mhm. molt familiar, és molt fàcil de llegir la pel·lícula no sé què ens proposarà. Aquí el punt de vista es perd una mica en el tema aquest cinematogràfic de les imatges, però com a mínim té a favor que el, el guionista és el mateix autor del llibre, o sigui, li han encarregat en ell fer la, el guió i l'ha escrit. I també s'ha de dir que no, no han abusat massa de, de l'espectacularitat, ja la, la història tampoc dona massa però no hi, ha grans, no hi ha grans estrelles no hi ha no es nota allò un gran pressupost, que a vegades aquestes coses perverteixen una mica, no? Les pel·lícules mm. dius, sí, m'estàs parlant aquí de no sé què, però... Mm, però falta... Sí, sí, sí. per, per embutxacar-vos diners. Exacte. No sé, en fi. Ah, per cert, els de Vic que s'ho facin mirar això, eh? Perquè aquesta pel·lícula d'estrena directament a la sala 2 del Bigatà. Directament a la sala, a la sala 2 del Bigatà. Mm. La gent es queixa, oh, la gent només mira fast food i les pel·lícules bones, malament. Malament. Bueno, canviem de terci. Cada vez que he matado a un hombre he preguntado si vería su vida pasar ante sus ojos. Ahora que me toca a mí, no puedo detener mis recuerdos. Necesito un traficante. ¿Cuál es el paquete? Una joven. Ha de estar en Norteamérica en seis días. Traiciona a y ya no tendrás donde esconderte. Es un asesino, señor Turot. Sí, ahora por favor suba al coche. No hay piedad para los débiles. Sé defenderme sola. canviem radicalment de registre. Aquesta ja no em sona de res. Aquesta, al mínim, saps de què va, eh? Bueno, ràpidament, sí, no, te'n fas una idea. Fas una idea sí, molt clara no de, del contingut. <laughs> de què parlem? Això es diu Babylon. Aquí s'ha titulat Babylon amb les originals de Babylon AD una cosa així, no ho sé no n'hem posat Babilònia, ja està bé sí. és una cinta d'acció de, nacionalitat francesa i nord-americana compartida i el director és Matthew Kassovitz que bàsicament és, és uh, de la pel·lícula Meli de la cosa de Meli, el sí. nòvio el nòvio de la Melí. El nòvio de la Melí, per entendre'ns. Que també sortia Així Múnich. Múnich, mm -hmm. també la tens controlada. També. Era aquell que feia bombes. Sí, vale. Però clar, aquell feia un altre registre. Bueno, doncs aquest noi també de tant en tant dirigeix, val? Va fer Los Ríos de color púrpura, no fa massa, va fer un, un nyap que es deia Gòtica, que jo no havia per no aguantar-ho, i la primera pel·lícula que va fer es deia eh, El odio, que era la primera pel·lícula que sortia el Vincent Cassel i que és una pel·lícula important, que era una pel·lícula de denúncia sobre la situació dels francesos, uh mhm. -huh. de la gent que viu als, als guetos aquests, tota aquesta cosa. Elodio. Amb aquesta ja va millorar. No, Perquè aquesta va ser la primera. Va ser la primera, vale. O va començar amb Elodio, després uh -huh. va mhm. fer Los Greus del Color Púrpura, després se'n va anar a Hollywood i va fer Gòtica. Que aquesta ja no. Aquesta és la que ens ha dit que ara no. està una mica així com en d'allò i ara ha fet aquesta, que en principi és una cinta d'acció, sí, i surt en Vin Diesel. -huh. Mm. que és aquell actor que és com un macarra, que sempre fa papers així de, de xulo i d'això, sí. i que com a mínim ja porta humor i, i porta d'allò. Què és mm, Babylon? A principi havia de ser una pel·lícula una mica d'acció, una mica fantàstica, futurista, una mica de denúncia social també de cap on van els mons, ai, cap on va el món, vull dir, el, el ritme de destrucció que portem i aquestes mm -hmm. coses, i amb, amb l'afegit aquest de Vin Diesel que li, li portava aquest toc així d'humor, de desenfadat. Però a l'hora de la veritat, eh, s'ha estrenat la pel·lícula, i l'altre dia va carregar el director contra la Fox i contra tot Déu, dient que això estava fins als nassos i que prou i que no sé què. Bé, és a dir, bé. <laughs> comencem bé. És dir, el que podia haver estat una cosa bastant original i allò, al final ha acabat per problemes de, amb la productora, mm. eh, convertint-se en un cinema, una pel·lícula d'acció i sense poca cosa. I sense més. I al final d'ara quan digui, no, clar, és que el missatge és feixista i tal, ell podrà dir, oh, ja, és que jo volia fer un altre missatge. I al final no ha pogut ser. Recomanable? Uh, mm. jo m'esperaria aviam si surt en, en DVD la versió del director, el director's cut, i si posem I llavors, veure. Sí. Llavors, bueno, que qui volia veure acció que hi vagi, eh? De fet, però això... no deixa de ser una pel·lícula d'acció, veig. No, però està bé. Com a mínim visualment és divertida. Té un toc simul francès que està bé. No sé. Bé, que això, tot això ha passat perquè allà als Estats Units estan molt en sèrio amb el tema de la, de la classificació per edats. Aquí tenim no recomanada eh, menors de 18 o apta, no hi ha més. I ja història. està, clar. I el no recomanat la gent se'l passa. Sí, sí. Diu, bueno, no, no vindrà no, aquí. No, passarà res. Però en canvi allà tenen, sembla que tenen 13 acompanyats, 15 anys acompanyats o no sé què. I la Fox volia que la pel·lícula fos fins a 13 anys, saps? Com l'última de la Smola Cristal. Mm. Això vol dir que qualsevol missatge social, qualsevol cosa d'allò, fora no entra. Clar, no, hi ha aquí no hem de guanyar calés. Mm. I, veiem aquí hem topat. I Clar, els interessos econòmics sempre acaben manant. Sí, sí. ...y como deien hi ha una mica de todo... hem un drama, hem vist una mica acción... ...y ahora, la comedia. El héroe de acción. ¿Cómo va el tema de la adopción? No muy bien. La estrella de la comedia. ¿A qué no haces lo mismo que yo? Sácame un calvo. El actor consagrado. Lo mío son las emociones. Lazarus se sometió a una polémica alteración de su pigmentación para interpretar al sargento de pelotón afroamericano. vamos ya! Son las mayores estrellas de Hollywood. <laughs> ¡Fuera! ¡Eso todo! Triste, muy, muy triste. ¿Podemos cortar? ¿Qué coño pasa aquí? ¡Joder! Pero la película que están haciendo juntos. Vamos a hacer la mejor película de guerra de la historia. está a punto de hacerse realidad. Parece muy real. Exacto. Aprovechemos. ¿Qué? ¿Vamos a seguir andando sin más? ¡Estamos perdidos, joder! ¡Venga, volvamos a casa! ¿En serio que abandonáis la película? Sois la leche, tíos. ¿Eh? ¿Por qué has dicho la leche? ¿Y por qué dices tú la leche? ¡Corten! Dios mío. ¡Corta! Tienen spinman. Ah. ¿Hay cambios en el guión? Somos actores profesionales. ¡Toma ya! Hay que dar la cara. ¡Así Puede que algunos no volvamos. ¿Cómo que no volvemos? ¿En el mismo vuelo? Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr. Yo sé quién soy. Soy el colega que hace de colega disfrazado de otro colega. Tropic Thunder, una guerra muy perra. Què és això, Sergi? <laughs> Què és això? Clar, clar, és Estem rient és sols Tropic tots Thunder, una guerra muy perra. Això dels doblatges espanyols, un dia en parlarem perquè és, és, és ofensiu. És a dir, <laughs> aquesta pel·lícula es diu Tropic Thunder, que és Trueno en el Trópico, com hi vulguis dir, que és la nova pel·lícula d'un altre actor, director, que és Ben Stiller, mm. -hmm. en aquest cas, vale? aquell pallasso que o t'agrada o l'odies. Doncs, sí, sí. En quin, en quin terme estàs? Mm, més aviat en el negatiu. Això com a director m'agrada, eh? Bàsicament, eh, bueno, Zoolander, que és la rara, després va fer un loco a domicilio, també és una pel·lícula que, la, que era del Jim Carrey, que feia l'instal·lador al Caplets. Bueno, Jim Carrey és un altre que em que costa, eh, a mi personalment. I després, <laughs> anem bé avui. I Reality Bites, aquella bocada de realitat que és la de Winona Ryder, sí. la generació X, tot això. Sí. Doncs ara ha fet aquesta pel·lícula que va això d'uns personatges, <laughs> d'uns actors sí. que, van, que volen fer la millor pel·lícula de guerra del món i se'n van a, allà a la, a la selva a rodar però al final resulta que les coses no els surten tan, tan bé com esperàvem i bueno, al final tot és com una crítica, com un riure-se'n del mateix cinema. És a dir, són uns actors que estan fent d'actors i que fan el pallasso. Pues doncs aquesta frase diu, soy el colega que hace de colega disfrazado de colega. Això o sigui, demostra l'absurditat del cinema americà en si mateix. En si mateix. Home, està bé, no? Està és una mica així còmica però crítica també. Arrenca no? bastant bé, és divertida, després potser s'afluixa una mica perquè pues, que no hi ha escenes d'acció, hi ha coses que allarguen una mica, però, però està bé. Els actors tenim Ben Stiller, Robert Downey Jr., uh, eh, Jack Black, que m'encanta a mi, m'encanta tots els tres, i des, Nick Noll, que vull dir que dius que fa Nick Noll fent una comèdia d'aquest tipus, però bueno, hi és. Mm. I després tenim, bueno, hi ha molts cameos i, i aparicions estel·lars que no desvetllarem ara mateix i que s'hauria de veure. Qui vulgui comèdia, Tropic Thunder. Doncs ja la tenim. Molt bé, com anem de temps? Malament, malament. Bueno, ho hem de deixar, deixem aquí. aquí. La setmana doncs que ve, més. We'll be right back.